Egunon. Beraz, eh, ipatzen ginoen Jean-Louis Kazetekin, eh, berak ipatu du eh, lehenik eh, eskuina zelaik po gobernuan Eduard Baldurek proposamen bat egin zuela, eta geroztik sozialistak dira beraz gobernuan, poderean, eta zuk zer diozu, duela este bat George Labaze, eh, departamentuko presidenta hor ginoen entzun dugu Euskal Iratietan, eta salatu du pixka bat, salatu ez, barkatu, aipatu du eh, moldaketa berria, zu sozialista baita George horrekin alde zira? Bueno, eh, lehenik eh, eh, Jean-Louis Kazeti agur eta baladur aipatzen baitu, gerostik zer pasatu da. Lionel Jospen izan zen gobernuan eta konstituzioaren aldaketa bat hor finkatua izan zen. Uh, horrek... Eh, eraiten zuen behar zela gizon eta emazten aldeko parekotasun bat eh, instituzio guzietan. Eh, Luralde konseiluan proporzionalki egina dira bozak eta hor proposamen hori ere izan zen departamentuetako konseilu buruz, bainan departamentuetako Eh, kontseiluetako presidentek eh, ez dute onartu hola eh, boskatzia. Eta nahi izan dute beraz parekotasun hori bertze molde batian finkatia izan zadin. Horrek ekarriko dauku, beraz ereforma berezi bat nun etiket batzu uh, uh, izain diren, hor gizon bat eta emazte bat uh, ere muka izain dira. Beraz, lehen uh, helburua da gizon eta emazteen parekotasuna uh, departamenduetako instituzioetan. Zuk, kontsa nahi du, beraz? Kontsa balauratzen duzu beraz? Uh, be, gu, gure konstituzioan dugu eta orain arte etzen aplikatua izan eh, eta eh, beraz eh, bai e, emazteek eta zuzen den bezala presioa egin dute legea aldatua izan zadin eta beraz parekotasun hori lortua izan zadin. Bertze helburu bat ere e, kantonamenduak oso desberdinak dira batzu tipiak, eta bertzeak uh, eh, biztan lehen arabera eh, biziki jaundiak eh, departamentu untan ere badira jiru mila, lau mila uh, jende uh, biltzen dituzten kantonamenduak eta badira ere oita hamar milaz goiti direnak eta beraz uh, hor uh, berdintasun bat izan dadin herritaren artian haien eh, errepresentazio neari buruz, eh, beraz, behar dira nunbait ekilibrato Beraz, eh, gaurko karta berria hori buruz doa, beraz, parekotasun bat eh, gizon eta emazten artian, eta berdintasun bat herritarren artian ekilibratuz uh, eh, kantonamendua. Eta ku, eh, beraz, eh, kopuruaren inguruan ala ere, bai, eh, bai. etortzen da, beraz, kantonamenden karta hori, Ez ditu errespetatzen Euskal Herriko mugak, lurralde elkargoaren proposamena pilpilean zen, eta ere gobernu fra, frantsesak eskubukali batez, baztertzen du proiektua, e, zuek, zer uste duzue, hasiko gira zurekin, e, Jean-Louis Kaze? Uh, bon, Ne, eta agur bat gine Frantsua Eh? nik ikusten dutana, e, biztan dena, behar dela lur hunek, behar dela bere eta nortasuna. eta nik guaiko gubernamendu hori galditen dut, e, behar dezan hemengo populazioari e, galduari, eta ikusiz nula moldatua izanen den karta berria, giota gehiago beharko du hemen eskualerian zeitegin. Eta, bai, Fr maitea, zuk zure aldetik parekotasuna, bai? Eh, ni, nik ere eh, Euskal Herria errespetua, errespetatua izan dadin eh, nahi dut. Eta beraz, uh, hor, kartabaten egiten hasten zirelarik, hastena alde batetik edo bertzetik, egan nahi dut. Edo gure kasuan, mendebal aldetik edo eki aldetik mendebal aldetik hasten balin bazira, baita kostaldetik, eh, memento batez, e, jendeen kopurua respetatu behar balin bada, egia eh, pasatu behar dela kantonamendu bat bederen, e, eremu berri bat bederen, e, biak noarekin. Baina hasten malin bazira eki aldetik, ganai baita siberotik, e, bon, undar arrainamenduak egiten dituzu mendebal aldean, eta eranai baita, uh, kostaldean. Bana hor, lehen, eh, barne ministroak uh, du prefeteri uh, helburu bat. Lehen lehenik antolatuak izan zitezen, uh, hiri uh, handien inguruan rolako uh, ere kantonamendu uh, berri horien ere eta beraz, eh, bai, uh, eh, uh, eh, obligatia izan da prefeta, bere proposamenean, eta pauetik, eta baionatik eh, hastia. Na, bai, bon, ba, eh, Frantxo bai, bai Jean-Louis Cazet uh, eh, entzulen dugu, zenta aipatzen duzu nunbait ogoi eta bos mila jendeko uh, eremuak edo jendetako eremuak izan behar direla, baina Jean-Louis Cazet hiri bat eta kanpainan diren erriak bermaneraz kudeatzen al direa, Eneduriko eh, ez, zen eta... Eh, eh, erreforma hori ina izan da, uh, nola eran ezake, uh, gabe, eta ikusten ugularik esu berroa lotua dela uh, garrazi eta bai gori, nik ikusten dut animaleko distantzia badela dela barkosetik eta burre peleat, eta nola inen dira biltzar egunak, nola pastuko dira, distantzia hor, hor, horrik ikusiz. Uh, Bi gauza, bon, guk iholdin, uh, eta izanen da dona paulekin, baina salbatarretan abarrankosekin, ere bon, gu, Gu ihuldiar, eh, ihuldiko kantona mendian, ez gira gaizki zen eta gu beti dena pauleri atxikie eh, izan agira. Eh? Eh, handitugu guziak, habosienak, azteko, izan dain klinika bai ospitalia da, edo izan dain komerso guziak, eh, eta bai ere kolegio, lise, eh, baina Navarrankosi kestionatzen bali da harrek eh, seurenik beste moldeatetan ikusten du eh, gurri kantona mendian, gai lotua izan dadin. Bai, eta Lucien Dalgek, eh, jonen hastean erraiten zaukun, eh, Ioldi Oztibarriko erri elkargoko buruak, eh, Frantzua Maitea, e, eh, Baxen Afarroa erri elkargoaren kontra ere joiten zela beraz proposamen hori, zuk zer jarrezten dako zu Lucien Dalgeri? Bueno, lehen lehenik behar da uh, oar bat egin, oraiko uh, eremu berriak dira, uh, eh, hauteskunde eri buruz egina diren uh, bon, jadanik uh, biarnesekin uh, lotuak dira uh, zazpik antonamendu uh, euskal erikoak, uh, hori deputatuen eh, izendatzeko orduan ere errantzen behartzela errespetatua izan Euskal Herria eta, eh, eta biharnua eta eh, bon ororen buru uh, hor dugu eremu biziki zabal bat laugarren zirkonskripzionia biharnez eta Euskaldunekin bono uh, hobeki litaike e, nik proposatzen dutan bezala, ekialdetik hasi, siberotik asiz, eh, kostalderat eh, joaitia, bainan barne ministroak dio lehen lehenik, lehen helburua dela, hirien inguruan ere muru horien finkatzia. horrek, orokorki karta berri horiek ekarriko dute, uh, eremu zabalak izain direla baserietan eta partikulazki eh, mendi eh, aldean. Uh, biztanleak dira hor privilegiatuak eta ez lukalde uh, eremuak. Uh, bana izan dadin Siberoa eta garazi bai gorriri uh, loturik mendi aldeko uh, kantonamendu bat, uh, nik ongi ikusten dut hor bederen, horgo uh, uh, orokorek uh, ekarriko dute zinez uh, departamentuko uh, instituzio hortan mendi aldeko uh, grinak. Frantxo Maitea, segituko dugu, uh, segundu zomaitzen buruan, horretaraziz Frantxo Maitia beraz, eta Jean Luis Kaze gurekin ditugula. Aktualitatea. Egunero hurbiletik segitua goizberri emankizunean egunero gomita bat. Oposizion ere bai, eh, eskuinetik salatu da, eh, azken finan, jukutria politiko bat eh, izan zela, eh, bi kantonamendu beraz eh, eskuinekoak eh, zirularik batzea, eta hola ordezkari baterat mugatuz eh, eskuineko autetxien eh, kopurua, edo beste naz, eh, entxatzea, be, pixka bat eskuineko kantonamendu batzu ezkerrekoekin eh, lotuz, jukuzgia politiko bat izan dela uste duzu zuk janurik Ba, fe, erten eh, puskiat izan dela, dugitrei puskat izan dela, eh? E, bo, man, ez da beti soin behar eta e, gauzer e, e, bezala, baina, bo, eh, kalkul hanitzi izan da seguren ibai. Zux, urtaz, zerpentsatzen zu, Frantxo Maitia? Uh, bono, ez da aixe uh, gauzen egitia eta biztanda... Uh, bon alde eta kontrakoak eh, agertuko direla. Baina ororen buru, uh, eh, eri begira, errespetatuak izain didea uh, eh, aipatu helburuak. Erran nahi baita uh, diendarteari begira uh, ekilibrazio bat, eta parekotasun bat gizon eta emazte eri begira. Uste dut eh, orokorki uh, eh, baiet, bainan eh, egia uh, behar litaikela ere uh, bildu, uh, herri elkargoetako uh, kartari eta horrek uh, antail batzu uh, ekar lezazke. Edaz, una, eh, eh, eh, garazi baigorin uh, partikulazki, bon, deliberatu dute, uh, elgarrekin egoitia garazi eta baigori, eta ez diuntatzia basena farroko herri elkargo uh, uh, bati, bon, en eh, ustez, eh, hor respetatuak izan dira, Siberoa eta e, eh, Garazibai lotuz, mendialdea da, hor aipagai nagusiena izain, mendialdea, eran baita e, ere mugortan diren e, laborantxa, espazio zabalak, eta beraz, bon, ahantailak badira, gauza hortan bururatzeko, eh, Jean-Louis Kazet, abantail bat ikusten duzuzuk? Bo, amantaila, nik ikusten dutana, eh, autetxi guti izain da eh, kampainan. Eh, eh, ikusiz eta gure kantona tipituko diela, eh, eh, lau bazielaik kantonamendu, guai bakar, ba-, bakar bat, eh, eta hortan ikusten dut, eh, politika ere kambiatuko dela, zen eta e, eh, beharku delaik e, budjeta egin eta boskatu, e, sei urniz, eta hautetxi, hireko hautetxiak, beren burriari pentsatuko utela, utziz behar bada, edo e, edo ez sobera, gure problema eta gure grinak kampaina, kampaina juntan dugunak. Nik, or, nik erreforma hortan dut ikusten uh, tipitzia kantonamenduko uh, e, eta hautetxi, uh, e, kampainako hautetxiak. Eskertuko zaituztegu, Jean-Louis Kazat eta Frantzua Maitea, iardokitzia onartuik Euskal Iratietan, beraz uh, kantonamenduen karta arramoldak berri untaz mil esker biedi. Mil esker, agu. Mil Mil esker, agu. Mil esker, agu.